ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ndugu katika imani tuzingatieni hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ni hadith al-Qudsi hadithi alladhi rawah Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط حقه رواه الإمام البخاري حديث nyingine إنا يفنانا حديثه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم متفق عليه ndugu كتك ايمان هي حديث ambao ni hadithi al-Qudsi ambayo hadithi al-Qudsi maana yake ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na lafzi yake ni kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam inaitwa hadithu al-Qudsi mzungumzaji ni mtume lakini maana imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala au inaitwa hadithu al-ilah au inaitwa hadithu rabbani hadith adhim Allah jalla wa ala anasema thalathatun ana khasmuhum yawm alqiyama watu watatu nitakuwa na utesi na wao nitateta na wao siku ya kiyama thalathatun watu watatu ana khasmuhum yawm alqiyama nitateta na wao siku ya kiyama mtu wa kwanza ambaye atateta na Allah subhanahu wa ta'ala القيامه عباد الله watu watakuja na madhambi watatokuja na sayiat wote watakuwa na utesi na Allah lakini Allah amewahusisha watu hawa watatu kwamba utesi wao ni tofauti na utesi wa hawa sasa tuzingatie ili Allah tuepushe tusiwe katika watesi wake siku ya kiyama rajulun ata bi thumma ghadar mtu ambaye amepewa bendera katika vita au jihadi fi sabilillah amepewa bendera akafanya khiana ghadar akafanya khiana huyu ni mtu wa kwanza mtu wa pili wa rajulun baa hurra mtu ambaye amemuuza mtu ambaye yuko huru amemuuza mtu ambaye yuko huru fa akala thamanahu kisha akala ile pesa ambayo ametumia kumuuzia au thamani ya ile kumuuzia yule kumuuza yule mtu akaila yeye huyu ni mtu wa pili Mtu wa tatu ambaye mazungumzo yetu yatakuwa katika huyu mtu wa tatu, rajulun istajara ajira, mtu ambaye amemwajiri mfanyakazi. Fastaufa minhu, mfanyakazi yule akamtekelezea kazi yake, akamfanyia kazi yake. Walam yuti haqqahu au walam yuti ajrahu, na wala hakumpa ujira wake rajulun istajara ajira mtu ambaye ameajiri mwajiriwa ametafuta mfanyakazi na akampa kazi ya kufanya nilimie kutoka hapa mpaka hapa ukimaliza nitakupa kiasi fulani akalima kutoka hapa mpaka hapa alipomaliza kulima falam yu'ti ajrahu hakumpa ujira wake akamdhulumu huyu atakuwa ni mtesi siku ya kiyama na kwa nini nasema hivi au kwa nini hutuba hii nimeihusisha na mtu huyu kwa sababu wengi wetu hapa wako mabosi wako na waajiriwa sasa leo tutazungumza haki za mwajiriwa bosi ana haki gani juu ya mwajiriwa wake pia vile vile mwajiriwa ana haki gani juu ya bosi wake kwa hiyo tunamzungumzia mwajiriwa ambaye amefanya kazi bosi amemfanyisha kazi kisha baadaye akamaliza kufanya kazi ya bosi na bosi akamdhulumu haki yake hadithi nyingine ya Abu Dharr ambayo nilisoma mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikhwanukum khawalukum ndugu zenu waislamu wenzenu ni wafanyakazi wenu ja'alahumullahu tahta aidikum Allah amewafanya hawa ndugu zenu wako chini ya mikono yenu yani nyinyi mnawatuma mnawafanyisha kazi lakini ni ndugu zenu mtume الله عليه وسلم anasema faman kana ahuhu tahta yadihi yoyote yule ambaye ndugu yake muislamu yuko chini ya mikono yake kwamba anamtuma ni mfanyakazi wake falyut'imhu mimma yakul amlishe ampe chakula kile ambacho bosi anakula kile chakula bosi anachokula na yeye pia ampe mfanyakazi wake chakula kile kile au kinachofanana na chakula kile kile waliyulbishu mimma yalbas na ampe mavazi yale ambayo bosi anavaa bosi anavaa kanzu ya laki na hamsini basi mfanyakazi wako kwa uchache mnulie kanzu ya elfu hamsini waliyulbisuhu mimma yalbas na amvalishe mfanyakazi wake kile ambacho yule bosi anavaa anaendelea mtume sala alaihi sallam kutufunza akisema wala tukallifuhum ma yaghlibuhum wala musiwape kazi ambazo zitawashinda kazi nzito hawaziwezi msiwape wafanyakazi wenu kazi nzito ambazo hawaziwezi wafanyakazi si wote kwenye daraja moja kuna madhaifu kuna wengine wagonjwa kuna wengine dhaifu hali hivyo hivyo kwa sababu nitafanyaje watoto nyumbani basi atoka na yeye bwana nipe bosi nitabeba bwana mimi bwana pewa bonga la gunia bosi anayakini kwamba gunia huyu haliwezi fala tukallifuhu ma yaghlibuhum msiwakalifishe yale ambayo yatawashinda kazi nzito mtume sallam asema fa in kallaftumuhu ikiwa mtawapa hizo kazi nzito fa'inuhum basi wasaidieni leo illa man rahima Allah illa man Allah bosi anasimama anatoa amri ya kazi na matusi juu sikusaidia bosi anaamrisha na matusi juu wafanyakazi wanafanya kazi na matusi mpaka imefikia mahala wafanyakazi wamezoea wakifanya kazi bosi lazima watukane haya si mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikhwanukum ni ndugu zenu hawalukum mtume amejalia kuwa ni wafanyakazi wenu Allah jalla wala amejalia kuwa ni wafanyakazi wenu mtume sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha katika hadithi nyingine ambayo ni hadithi ya Abdullah bin Umar وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله أنا سيما أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه atu al-ajira haqqahu kabla an yajifa araquhu wapatieni wafanyakazi baada ya yote haya wakalifisha kuwapa kazi kuwasaidia basi mtume swalla sallam anasema atu ajira haqqahu wapatieni wafanyakazi haki zao kabla ayajifa araqo kabla jasho lao halijakauka wafanyakazi, wapeni haki zao kabla jasho lao halijakauka. Mabosi wengi wanawadhulumu wafanyakazi wadogo wadogo kwa sababu hawana pa kwenda, hawana mikataba wao. Wafanyakazi wadogo wadogo hawana mikataba, lakini companies kubwa ni lazima ziwe na mikataba. Bwana, wafanyakazi watafanya kazi kwa miaka mitatu sasa njia ambazo baadhi ya mabosi wanatumia, bosi anaweza kumfukuza kazi mfanyakazi wakati wowote, wa hata katikati ya mwezi. Ashafanya siku kumi na tano, anamdhulumu. Baada ya siku kumi na tano anakula haki yake ya siku kumi na tano, jasho lake analila. Kwa hiyo Mtume anatuelekeza atul ajira hakahu, wapeeni wafanyakazi haki zao kabla an yajifa araqu, kabla ya jasho lao halijakauka. Wafanyakazi leo jasho la kauka, latoka jasho jengine la kauka, latoka jasho lengine. Jamani mabosi, mcheni Allah. ma HR katika companies kubwa kuna watu wanaitwa HR. HR ni human resource, wao wanakuwa chini ya MD MD ni manager director. Sasa manager director amemkabidhi HR kazi. HR yeye ndo anahusika na mambo ya wafanyakazi na kuhusiana jukumu lote unaenda kwa HR. Hawa HR wengine ni dhulamun, hawa watakuwa ni watesi baadhi yao na Allah siku ya Kiyama kwa kuwadhulumu wafanyakazi sisi hapa wote au wengi wetu tuna wafanyakazi wanaotufanyia makazi majumbani wasichana wadogo madhuafa wametoka vijijini maskini pupa ya maisha hali ngumu ya kijijini anakuja mjini kuja kufanya kazi mshahara shilingi elfu sitini akifika mjini anakuja kupata bosi anakaa floor ya nne walikubaliana utakwenda bana wewe utaosha vyombo na utadili na watoto tu lakini sivyo akirudi anambadilishia kibao anampa kazi za kuosha vyombo hajamaliza anamtuma sokoni anakwenda sokoni akirudi sokoni yani binti atapanda flow zaidi ya mara kumi kwa siku anapanda first flow mpaka fourth flow anapanda anateremka anapanda anateremka kisha bosi ikifika mwisho wa mwezi pia hiyo shilingi elfu sitini ni tatizo kumpa. Anamdhulumu wa shilingi elfu sitini au anamcheleweshea, bwana wewe subiri, lakini anatoka shopping na watoto wake, wanakwenda watoto wanatumia zaidi ya laki moja, laki mbili, laki tatu, haimuumi ile laki moja, na msikini ule msichana anambebea watoto wake huku huku huku, yuko na watoto wake. Ibadallah, ikhwanukum hawa ni ndugu zenu ikhwanukum hawa ni ndugu zenu kumbukeni hadith al-Qudsi ana khasmuhum thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyama unamdhulumu binti mdogo maskini wengine basi ashafanya kazi zote kula tu mpe ile kula tu basi unamtenganishia chakula chako na chakula cha ule mfanyakazi anakula kiasi gani mfanyakazi mcheni Allah jamani hii haifai hii ni dhulma hii ni haram utasimama baina yaday Allah jalla wala aqulu ma tasma'un wastaghfirullah alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in nitatoa mifano miwili ya jinsi mtume alivyokuwa akiishi na wafanyakazi wake kwanza tuanze na hadithi ya Anas radhiallahu anhu يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين nilikuwa ni mfanyakazi wa mtume kwa muda wa miaka kumi ashara sinin wallahi ma qala li uffin wallahi ma qala li li shay'in fa'altu lima fa'alta kadha au halla fa'alta kadha au li shay'in lam asnahu lima lam tasnahu hadha hakadha Mtume sallam Anas ibn Malik anasema nilimfanyia huduma mtume muda wa miaka kumi wallahi hakuna hata siku moja aliniambia mbona Anas ukufanya hivi nimekwambia ufanya hivi mbona ukufanya hivi mbona hichi kitu hujakitengeza vizuri hapa muda wa miaka kumi alayhi salatu wassalam mfano mwingine hadithi ya mtoto ambaye amepokea Anas ibn Malik radhiallahu anhu ghulamu ni yahudi mtume pia alikuwa na mfanyakazi mtoto mdogo wa kiyahudi baba yake ni myahudi mama yake ni myahudi basi ule mtoto siku moja akaumwa famarid akaumwa mtoto fatahu nabii sallallahu alaihi wasallam mtume akaja kumwangalia yule mtoto akamuona mtoto yuko kwenye hali ya sakaratul mauti mtume saa salam akamwambia qul la ilaha illa allah sema la ilaha illa allah mtoto anamwogopa baba yake akamwangalia baba yake baba yake akamwambia ati abul qasim mtii mtume ashhadu an la ilaha اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فاسلم akasilimu mtoto mtume salama akasema alhamdulillah alladhi anqadahu bi minan nar na mhimidi Allah ambaye amemwepusha mtoto huyu kupitia mimi na moto wa jahannam sisi wanda tuna wafanyakazi wa majumbani si waislamu lakini wallahi wanaweza chukia uislamu kwa sababu tunavyowatesa ndani ya majumba inaweza ikawa sababu ya kutokukubali uislamu kwa sababu ya bosi wawili watatu wanne walivyomtesa huyu binti sisemi mabosi wote wako mabosi wazuri jazahumullah khairan lakini wako mabosi wabaya majumbani wakina mama wanachangia wanawapa kazi wale wafanya kazi gumu gumu alafu anakula kiporo asubuhi ewe wachukua ma chakula vizuri ewe unampa kiporo hii si sawa hivyo unatarajia huyu ataongoka kwa hii muamala kwa hivyo unavyomfanyia huyu atakwela atakubali shahada kama ni Muislamu hajasimama, ni nani ambaye mfanyakazi wake wa nyumbani amesimama au wafanyakazi wa maofisini amesimama akaongoka kupitia wewe kwa tabia zako na muamala wako? Bwana, ndugu yangu njoo mwezi huu bwana, mimi nimekwama, tunafanyaje? Ah bwana, ah, boss mimi mwenyewe na matatizo, basi nitafanya jambo. Ah basi sawa boss kama mwezi huu umekwama, hata mwezi ujao unaishi na yeye vizuri, munaelewana, munakubaliana lakini mnakaa miezi miwili mitatu hamjawalipa wafanyakazi alafu mnalia maisha ni magumu lakini watoto wenu wanakula yule mfanyakazi anayetoka Mbagala au anayetoka Mboto pia na yeye maskini ana watoto watoto wake pia asubuhi wamuuliza kama watoto wako wanapokuuliza sema tu tofauti watoto wako watakwambia baba tutaka pizza yule watoto wako watamwambia baba tutaka miogo lakini wamuuliza mihogo na wewe ulizwa pizza pizza shingapi sawa na mihogo wewe waenda kununua pizza lakini watoto wa wenzio unawadhulumu unakula haki za watoto wa wengine mcheni Allah ndugu waislamu hivi tunavyofanya ni makosa makubwa wallahi wa billah tunaweza tukawa sisi ni watesi wa Allah ikiwa hatutajirekebisha naomba Allah ajalie hao mabosi waelewe haki za hao wafanyakazi msiwadhulumu wafanyakazi wadogo wadogo kisa hawana mikataba lakini unaogopa kuwadhulumu wafanyakazi wakubwa kwa sababu unajua wana mikataba unajua kwamba wamesoma unajua kwamba huu ni computer science eh? siwezi kumdhulumu lakini yule anayefagia unamlipa laki moja na ishirini lakini laki moja na ishirini kwa mbinde hivi sawa hivi ni makosa na lazima tujirekebishe bila ya kujirekebisha ni hatari huko tuendapo ndugu katika imani wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam